U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 Dok mu'min nikada nije siguran. Mu'min je onaj koji se stalno boji, i koji stalno strijepi šta će Allah Đelešanu učiniti sa njime. تسلقوا قمم العلا بعقولهم أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم قمم العلا بعقولهم ملكنا وكنا وللثريا إنا ملكنا Od razloga koji su najviše zapostavljeni u umetu, u umetu islamskom, slabost u dušama muslimana.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 عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Allahu Đelešanuhu se zahvaljujemo najljepšom zahvalom. Onome uzvišenom koji je najmoćniji, koji je silan, koji nad svijem bdi i koji je svjedok svemu onome što se događa. Allah te baraka ta'ala je stvorio svoja stvorenja, cijenjena je braćo, onako kako je on to te baraka ta'ala htio, po svojoj mudrosti, fahuval fa'adu lima yurid, on je onaj koji čini i radi ono što on hoće, propisao je i odredio u svojoj vjeri ono što je on te barek otala htio on je onaj koji je jedini zaštitnik i on je onaj koji je hvale dostojan odredio je granice svojim robovima i uspostavio među njima šerijat i sustav onakav kakav je on te barek otala htio a zatim nakon što im je odredio granice rekao je u svojoj plemitoj knjizi Nestezbilla وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله I u istinu ovo je moj pravi put, pa se njega držite, njega slijedite i nemojte slijediti druge puteve pa da vas odvoje od njegova puta. Zatim su se ljudi, na moja braća, po pitanju dina Allaha te baraka ta'ala, podijelili u dvije skupine. U skupinu koja je odlučila da budu nevjernici u Allaha te baraka ta'ala i skupinu koja je prihvatila iman i povjerovala u Allaha djelešanuhu. Da bi nakon toga od skupine vjernika došlo da u njoj postoje tri skupine. Da među vjernicima postoje tri, tri skupine. Prva skupina jesu oni koji su ahvali muli nefsi, koji su nasili nepravdu prema sebi učinili. Druga skupina jesu oni koji su al-muqtesid Oni čija su dobra i loša djela podjednaka. I treća skupina jesu oni koji su as-sabiku bil khairati bi idnillahi ta'ala oni koji se trude i natječu u dobrim dijelima da budu prvi i najbolji uz Allahu Đelešanuhu dozvolu. kao što kaže Allah tebareke ve taala ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا Zatim smo, kaže, mi knjigu dali u nasljedstvo onim našim robovima koje smo odabrali fa minhum zalimu li nafsi pa od njih će biti oni koji su nepravdu prema sebi učinili wa minhum muqtasidun A bit će i oni čija će dobra i loša djela podjednaka biti. Wa minhum sabiqun bil khairat bi A bit će i oni koji će čineći dobra djela druge prestizati uz Allahu Đelešanhu pomoć i dozvolu. Zalike huval fadlul kebir i oni će zasigurno veliku nagradu steći. I doista cijenjena moja braća, Allah je lešenuhu onima koji nepravdu prema sebi čine, daje rok i daje im mogućnost do tog roka da se poprave i da se okane tog zuluma i nepravde koji se tiče njih, a on može biti u pogledu Allaha te barek wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ili u pogledu drugih ljudi ili u pogledu ljudi vjernika i nevjernika međutim ako se ti zulumčari ti koji nepravdu sebi čine ne pokaju i ne povrate i ne poprave svoje stanje zasigurno Allah te barek je zaprijetio da je upravo on azzavadjel slao kaznu zulumčarima onima koji su nepravedni bili i koji su se ogrešili o granice Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. فقال uzvišeni كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد Tako je tvoj gospodar kažnjavao kada je kažnjavao sela i gradove čiji su stanovnici zulumčari bili, inna ahadahu alimu šedid, a doista je njegova kazna bila bodna i žestoka. Doista je njegova kazna bila bodna i žestoka. Pa ovdje Allah Jalla Šanhu spomenuo da su stanovnici tih naselja, gradova i sela bili zulumčari. Pa je zbog toga stigla kazna Allaha bareke, kazna Allaha te bareke ta'ala. Što nas upućuje na činjenicu da svaki zulumčar treba da povede računa i da zna da njegov zulum neće trajati do vijeka i da to što nepravdu danas čini sebi ili drugima to što se griješi o hak i pravo Allaha Đelešanuhu i hak i pravo Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam i o hak i pravo drugih ljudi da to neće biti do vijeka i da će se to jednog dana prekinuti i da će se pravda nad njim uspostaviti i da zasigurno onaj ko se ne popravi ne pokaje da će naći kaznu Allaha Đelešanuhu možda i na Dunjaluku a da mu se ništa od kazne na ahiretu neće umanjiti a možda će ga Allah te taala ostaviti za ahiret pa će ga na ahiretu za sve kazniti iako se u predajama spominje da Allah te barek ve ta'ala dvojici ljudi ne odlaže čak ni dunjalušku kaznu prvi jeste zulumčar a drugi onaj ko je nepokoran svojim roditeljima prvi jeste zulumčar a drugi je onaj koji je nepokoran svojim roditeljima pa tako ga Allah Đelešanu ukažnjava i na dunjaluku a i kazniće ga na ahiretu onako kako on te barek ve ta'ala to bude htio a sve po pravdi gospodara svih svjetova. <clears throat> Stoga na moje braćo, jedan od suneta Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u svome obraćanju ljudima je bio da bi mnoge hutbe upravo započinjao riječima Allaha te barek wa ta'ala u kojima je došla velika prijetnja svim ljudima i vjernicima i nevjernicima kako bi se ljudi pobojali Allaha dželle Đelešanuhu i pobojali se onoga što ih čeka i kako bi se popravili i povratili na put istine, na put pokornosti i predanosti Allahu Đalešanu. Tako je Resul sallallahu alaihi wa sallam učio riječi Allaha Đalla wa Allah nastazbillah <clears throat> Ja ejuhan nasu taku rabbekom O ljudi, bojte se vaše gospodar. Vahšav jevmen la jeđzi validun an valedihi wala mauludun huve jazin an validihi še'a. O ljudi, bojte se vaše gospodara i plašite se dana u kome roditelj nimalo neće moći pomoći svome djetetu, niti će dijete moći pomoći svome roditelju. Inna vada Allahi haq. I doista Allahu dželle ođele obećanje istinito. Fala te gurrannakum ul hajatu dunja. Pa zato nemoj da vas zavede i prevari dunjaluk ولا يغرنكم بالله الغرور i nemoj da vas šeitan pokoleba i prevari po pitanju Allaha I govore je Rasul sallallahu alaihi wasallam citirajući riječi Allaha jalla šanuhu nestezbilla Ja ejuhan nas, o ljudi, ittaku rabbakum bojte se vašeg gospodara inne zazzelete saati še'un azim jer doista, je, jer doista će potres na dan smaka svijeta na kijamenskom danu biti veliki, veliki događaj. Jaume teruneha, tog dana kada ga doživite, te, jaume teruneha, tadhalu kullu murdijatin amma ardat, svaka dojila ono što dojiće zaboraviti, وَتَدَوْ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا i svaka trudnica će ono što nosi pobaciti oteren nase sukara i vidjet ćete ljude kako idu kao pijani وَمَا bi sukara a oni neće pijani biti وَلَكِنْ أَذَابَ اللَّهِ شَدِيد već će tako izgledati zbog žestine kazne Allahu te barek wa ta'ala učio je Resul sallallahu alaihi wa sallam riječi Allaha jalla šanuhu وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ I bojte se dana u kome ćete se vratiti Allahu jalla šanuhu ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ A zatim ćete biti pitani za ono što ste zaradili. I nikome nepravda neće biti učinjena. I govore je Rasul sallallahu alaihi wa sallam citirajući riječi Allah jalla šanuhu وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلِمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ I bojte se fitne koja neće zadesiti samo zulumčare među vama. Kada dođe i znajte da je doista Allah jalla šanuhu onaj koji žestoko kažnjava. Ovim i mnogim drugim kuranskim ajetima je Resul sallallahu alaihi wasallam podsjećao i opominjao svoj umet, svoje ashabe česne, do te mjere da se dešavalo, kao što je bio slučaj, da je jedan dječak slušajući hutbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umrao od straha kada su obavijestili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o njegovoj smrti došao je pogledao ga i rekao je njegovo srce je od straha preputlo njegovo srce je preputlo od straha Zato cijenjena moje braćo, obaveza je vjerniku da se boji Allaha Đelešanuhu i da čitajući Allaha Đelešanuhu knjigu zna da je svaki ajet njemu objavljen i da je svaki ajet upravo upućen tebi koji ga čitaš i da je on ono što se od tebe traži da se njemu pokoriš i da se bojiš onoga sa čime ti je zapriječeno pa ćeš vidjeti inša Allahu kako se tvoje djela uklapaju u šerijat Allaha Đelešanuhu i vidjet kako se tvoje riječi slažu sa šerijatom Allaha Đelešanuhu i vidjet kako se tvoje želje slažu sa onim što Allah Đelešanuhu želi i traži od tebe a kako će ti postati mrsko ono što je u suprotnosti Allahu dželle Đelešanuhu šerijatu ono što je mrsko Allahu te bareke te bareke <clears throat> Zato cijenjena moja braćo, Neka svako povede računa i neka se boji toga da ga dunjaluk ne zavara. I neka se boji toga da ga šeita ne prevari u pogledu Allahe Đalešanhu. Pa da zapostavi svoga gospodara Tebara Kvetala od koga je u svakom trenutku ovisan i potreba njegove Tebara Kvetala pomoći i kome će se sutra vratiti a on će ga ili u džennet ili u džehennem uvesti. I neka svako povede računa da ga mnoštvo i metka ne zavara i skrene sa pravoga puta i da ga ljubav i želja za dunjalučkim životom i njegovim ljepotama ne prevari pa da se odvoji od riječi Allaha Đalešanuhu i staze Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i na svako, neka svako povede računa da ga blagodati kojemu je Allah Đalešanuhu dao da ga ne zavaraju pa da od onoga koji je bio u dobru i u sigurnosti odjedno postane onaj koji je zaboravio na sve to koji je zaboravio na kaznu Allaha Đelešanuhu i na zamku Allaha Đelešanuhu s kojom čeka zolumćare i nepravednike i nevjernike i mušike kaže Allah te barek wa ta'ala nestizbila afa aminu makra Allah a zar su oni sigurni od Allaha ve Đelešanuhu zamke? Zar su oni sigurni od Allaha ve Đelešanuhu kazne? فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرين pa doista od Allaha dželle šanehu kazne sigurni su samo oni kojima propast slijedi samo oni kojima propast slijedi oni su sigurni od Allahove kazne dok mu'min nikada nije siguran mu'min je onaj koji se stalno boji i koji stalno strijepi šta će Allah Đelešanu učiniti sa njime da li će ga podržati da završi svoj dunjalučki život kao mukmin i rob Allahu Đelešanu da li će ga zaštiti, zaštititi od kufra i širka i da li će njegov završetak biti lijep i sretan ili će pak biti bolan i nesretan Zato samo oni kojima propast slijedi, takvi su na dunjaluku bezbjedni. Takvi na dunjaluku ne boje se Allahove djelešanom kazne, niti tragaju za granicama Allahova dina, niti se raspituju koja su to djela koja Allah djelešanom naređuje i voli, a koja su to koja mrzi, pa da bi izvršavao jedno, jedna, a napustio, napustio druga. I zato vidimo mnoštvo svijeta kako srlja, mnoštvo svijeta kako svakog dana iz musibeta u musibet upada i čini svaki grijeh koji mu se omogući zašto? zato što takvi nemaju bogobojaznosti zato što takvi nemaju pri sebi ono čime se spremaju za dan povratka Allahu te bareke te bareke zato mu'min mora se svemu razlikovati od takvih Mu'min se mora u svemu razlikovati od onih koji su nepokorni Allahu Đelešanu. Mu'min je onaj koji je povjerniv, onaj koji je povjerovao svom gospodaru, onaj koji je povjerovao Rasulu sallallahu alaihi wa sallam, onaj koji vjeruje u Allahovu Đelešanu objavu i koji je slijedi i nada se da bude od onih koji su pohvaljeni njome, a sačuvan toga da bude od skupine koje su, koje su prezrene kod Allah te bareku ta'ala. Mi smo danas svjedocima cijena moje braćo da se umetu muslimana, umetu islama proširi, proširilo mnoštvo masijeta i nepokornosti i neposlušnosti Allahu te bareku ta'ala i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Sve dotle dok ono što je dojuče bilo haram, ono što je dojuče bilo munker, ono što je bilo negativno i odvratno danas već nije postalo dobro i popularno i nešto sa čime se ljudi hvale i nešto oko čega se ljudi natječu i iako se pripisuju ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Mi danas vidimo koliko samo od onih koji se pripisuju ummetu Islama, koliko je samo onih koji namaz svoj zapostavljaju, ostavljaju svoj namaz, ili ga na takav način obezvređuju da puštaju da izađe iz svoga vremena ne obavljaju sve namaze propisane i to što obavljaju, obavljaju lijeno nedolično i tako dalje vidimo danas koliko ima ljudi koji, iako je Allah Đelešanhu zabranio kamatu, oni su ti koji rade sa kamatom ili daju i uzimaju ili samo daju ne vodeći računa da je to kamata koja je haram i ne vodeći računa o svome stanju pa tako upadaju zato što su neoprezni i što su bezbrižni a Allah Đelešanhu zasigurno ne voli onoga koji nema brige o njegovom dinu i o granicama njegove uzvišene vjere takvi svakako slijede svoje šehevate slijede svoje strasti a Allah Allahu Đelešanhu je povratak Mi danas vidimo koliko samo ljudi koji se pripisuju islamskom umetu ne daje zekat koga je Allah Đelešanu učinio ruknom islama. Mi danas vidimo koliko ljudi od onih koji se pripisuju islamu su se udalili od skromnosti od skromnosti islamske koja traži od insana da vodi računa i da bude skrušen i pokoran i da bude skroman u svom životu na ovom svijetu, robujući Allahu Đelešanhu. I upravo ti takvi su oni koji najviše ruše i krše zabrane Allaha te barek ta'ala, pa tako, kao što kaže Ibn Taymi, rahmehullahu ta'ala, postaju poput stoke koja samo na dunjaluku traži ono sa čime će se zadovoljiti A nema sumnje da onaj koji se udalje od svoga dina, onaj ko napusti svoj din, onaj ko zapostavi svoj din, da je takav onaj koji odvraća od Allaha Đelešanuhu puta, dajući ružan primjer jednog muslimana i sredbenika Islama, i da takav slijedi puteve kjafira i tako me svakako šeitan lanetullah alejh ulepšao njegova, njegova djela njegova ružna djela, pa takav vidimo da misli da je on postao taj koji je uh, liberalan, taj koji je danas e, modern, taj koji je danas napredan, gledajući da kroz to bude onaj koji se oslobodio obaveze, pa je postao slobodan čovjek, kao što ovdje kjafiri u ovim sistemima hoće da kažu da, je, da čovjek mora da bude slobodan i oslobođen bilo kakvih, bilo kakvih a, okova koje mu neće davati njegovu pravu slobodu, a u stvari miđu sa ljudi obaveze koje im je Allah Đelešan ustavio da bi oni stavili svoje obaveze na njima. I vidimo danas kako su uporobili, kako su porobili svijet, nakon što su rekli da ga hoće osloboditi. Zato onaj ko se bude odao ovom putu, naći ćemo da je u stvari taj koji beži da robuje i ibadeti Allahu te barake wa ta'ala, a to je spletka šeitana lanetullahi alej s kojom on poroba, porobljava svoje sljedbenike i odvodi ih sa pravoga puta. Stoga, cijenjena moja braćo, kaže Ibn Taymi, rahmehullahu ta'ala, doista kaže, od razloga koji su najviše zapostavljeni u umetu, u umetu islamskom, jeste, kaže, svi se, kaže, ti razlozi mogu vratiti, kaže, na dvije stvari. Prva stvar, prva stvar, kaže, jeste slabost u dušama muslimana. Muslimana slabost u dušama muslimana. To jeste taj dar, ta slabost i nejakost koja je došla sa grijehom i nepokornošću i sa džehlom i neznanjem o vjeru Allaha Đelešanuhu. Ta slabost imana koja se uvukla zbog celokupnog stanja koje su muslimani na sebe navukli takvim odnosom prema, prema vjeri. Kaže ovo s jedne strane, a s druge strane kaže zbog snage daija koji pozivaju batinu i dalanetu. Dakle, ovaj prvi, kaže, razlog, prvi razlog, slabost u dušama muslimana koja postoji danas i s druge strane snaga onih koji pozivaju batinu i dalanetu. Pa kaže, ovo prvi sebe, prvi sebe zbog čega su muslimani, zbog čega su muslimani u ovakom halu. A kaže, drugi, drugi razlog ili druga stvar, kaže, jeste slabost naređivanja slabost na polju naređivanja dobra i odvraćanja od zla jer kaže doista nošenje vjere Allaha te barake wa ta'ala ne može biti osim sa naređivanjem dobra i odvraćanjem, odvraćanjem, odvraćanjem od zla to jeste naređivanjem onoga što je naredio Allah dželešanu i zabranjivanjem onoga što je zabranio Allah te barake wa ta'ala Pa dakle, su, ovo su dvije stvari koje on vidi kao razlogom zbog čega je umet u ovakvom halu, zbog čega među muslimanima se toliko masijeta i nepokornosti proširilo, zbog čega su se muslimani odali grijehu i nepokornosti i oponašanju i sljeđenju nevjernika razno raznih vrsta, I zbog čega danas muslimani više gledaju u to koliko su u trendu sa većinom na Dunjaluku nego li koliko, koliko su u pokornosti Allahu te bareke te bareke wa <clears throat> Zato kaže Ibn Taymir rahmehullahu ta'ala doista kaže naređivanje dobra i odvraćanje od zla jeste obaveza nad ummetom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nad ummetom koji je najbolji od svih umeta i koji je najpočašćeniji kod Allaha Đelešanuhu. Pa kaže zato ako ustrajete na Allahovom dinu bit ćete najbolji kod Allaha Đelešanuhu. A ako ne ustrajete na dinu Allaha Tebareke ta'ala, pa zasigurno ćete biti najgori od svih robova zbog čega? Zato što ste zanijekali nimet i blagodat koju je Allah Đelešanuhu posebno dao ovome umetu i koja je veća od svih drugih, od svih drugih nimeta koje je Allah Đelešanuhu dao. Kaže Allah tebara kao ta'ala وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Pa neka među vama bude skupina koja će pozivati u hajr, u dobro, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ i koja će naređivati ono što je dobro i pozitivno وَيَنْهَوْنَ لِلْمُنْكَرِ i koja će odvraćati od zla وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ i to takvi će zasigurno biti oni koji će uspjeti وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّكُوا i nemojte biti poput oni koji su se razišli وَاخْتَلَقُوا i koji su se razjedinili min ba'di ma ja'ahum bijenat nakon što su im jasni dokazi došli u ulaj kerehom adabun azim za sigurno čeka velika velika patnja pa ako smo mi ti koji prihvatamo ovaj ajet i koji prihvatamo i koji se odazivamo i drugim plemenitim ajetima i sunnetu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam cijenjena moje braćo onda razumijemo da je naša obaveza da pozivamo dobro i da naređujemo dobro, a da sprečavamo i zabranjujemo zlo. Bilo gdje da se nalazimo, shodno našim mogućnostima, da budemo oni koji će raditi poput onoga što je činio Resul sallallahu alaihi wa sallam, koji kada je došao u najgore vrijeme, među najgore nevjernike i mušrike, metanske, prvo je ustao da poziva ljude u istinu i da im naređuje dobro i da im zabranjuje zlo. I to je najčasnija stvar koju jedan musliman može da čini. Zato onaj ko želi uspije, kao što vidimo smo iz ajeta, onaj ko želi da pobjedi, da uspije, onaj ko želi da se izvuče iz stanja u kome mnogi neće uspjeti da se izvuču, neka povede računa i neka obrati pažnju na ovu, na ovu dužnost, na ovaj part, a to je da naređuje dobro Da naređe ono što naredio Allah Đelešanuhu i da zabranjuje zlo, to jest da zabranjuje ono što zabranio Resul sallallahu alaihi wa sallam. Allah Đelešanuhu molim da nas učini od takvih, Allah Đelešanuhu molim da nas pomogne na istini, da nas podrži i da nas okjeti najljepšim svojstvima s kojima on te barek ta'ala zadovoljan kod svojih robova. Amin, ja rahmi, rahmi. <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Nema sumnje, cijenjena moje braćo, da put pozivanja dobru i odvraćanja od zla jeste težak put. Put na kome ne mogu svi da uspiju. Put na kome ne mogu mnogi da učine nekog Bog zna pomaka. I mi smo sami svjedoci toga. Jako često znaš istinu. jako često vidiš nehak jako često prepoznaješ batil i zavodu ali zbog mnoštva koja je uz tu zavodu i uz taj batil ti kao pojedinac nemaš dovoljno snage i nisi u mogućnosti da ustaneš i da braniš istinu i da ukažeš na štetnost zavode i da ukažeš na štetnost batile. Zato je ova stvar jedno od velikih stvari. I vidimo da Allah Đelešanhu spominje neka među vam bude skupina koja će naređivati dobro i odvraćati od zla. Jer ta skupina zasigurno neće biti velika. I u toj skupini neće moći da budu mnogi. Zato u skupinu moraju biti oni koji su najbolji, najpočašćeniji, najodabraniji, oni koji imaju ono što se od njih traži. A prva stvar koja se traži od onih koji naređuju dobro i odvraćaju od zla jeste upravo <clears throat> tada oni znaju šta je to el ma'ruf, šta je to što je dobro i šta je to što je poznato i što se mora naređivati drugima i da poznaju šta je to munker to jeste šta je to što moraju zabranjivati ljudima Zato kažemo da je el ma'ruf ono dobro i ono onaj hajr koga je naredio Allah te barek ve tare njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A da je munker sve ono što je zabranio Allah dželle i što je zabranio njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato prva stvar kod onoga ko poziva na dobro i odvraća od zla mora da bude upoznavanje onoga što je ma'ruf i upoznavanje onoga što je munker kako bi mogao da kada poziva i naređuje dobro da naređuje ono što je naredio Allah Đelešanu i poslanik sallallahu alaihi wasallam i kada zabranjuje munker da, za, da zna i da je siguran da zabranjuje ono što je zabranio Allah Đelešanu i što je zabranio, zabranio njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam jer ako stanje bude drugačije ako onaj koji to čini ne bude poznavao ove, ova, ove stvari, onda će se dogoditi da on koji zašao na tom putu, da u jednom momentu počne naređivati ljudima ono što im je Allah zabranio ili zabranjivati ljudima ono što im je Allah Đelešanuhu naredio i propisao. Pa će tako upasti u musibet, pa će tako skrenuti sa pravoga puta i mnogo je takvih daja koji su tim putem ošli, otišli do toga da su upali u razna sektaštva, odakle i dan danas pozivaju i pozivaju u tom dalaretu da je to, da, da je to hak, a ne da je to dalaret. Zato je prva i osnovna stvar da onaj ko poziva Allahu Đelešanuhu, onaj ko poziva dobro i naređuje dobro i zabranjuje munker i zlo, da tata prije svega nauči šta je to ma'ruf i šta je to munker. Šta je to ma'ruf i šta je to munker? A, dakle, akida po ovom pitanju jeste da je ma'ruf ono što je naredio Allah je lešanuh njegov poslanik alaihi salatu wasalam a da je munker ono što je zabranio Allah je lešanuh i što je zabranio njegov poslanik sallallahu alaihi wasalam Zbog toga kažemo da je najpotrebnije najpotrebnije da ljudi koji se odluče i hoće da pozivaju dobru i da odvraćaju od zla, da moraju da uče, da uče i da upoznavaju i da nauče ma'ruf i da nauče munker. Iz knjige Allaha Đelešanu i suneta Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kako ne bi, dakle, došlo do, do čega, do skretanja kod njih sami, a zatim i kod oni koji se budu za njima povedi. Stoga, cijenjena moje braćo, neka svako povede računa o, o sebi, o svojim obavezama koje ima od strane Allaha te barek ratale ovoga dina i neka se svako potrudi da radi u skladu onoga što zna iz vjere Allaha te barek ratala a neka uči ono što ne zna kako bi sutra inša Allahu ta'ala mogao da, da poziva tome i da ljude podučava tome. I nemoj niko da se upušta u ono što ne zna od vjera Allaha Đelešanhu, pa da on bude bačen na put zablude i da drugi za njim budu također u zabludi. I Allaha Đelešanhu molim da nas učini od onih koji uče Allahu Đelešanhu vjeru da bi je sprovodili u svome životu i da bi je drugima prenosili i Allaha Đelešanhu molim da nas pomogne da budemo od onih koji će biti dovoljno jaki i hrabri da govore istinu, da njoj, poz, da njoj pozivaju i da nju brane i da ukazuju na batir, da ukazuju na munker i da ga drugima zabranjuju, makar, bili, makar bio sam, makar bio sam, dok na drugoj strani bude mnoštvo onih koji hoće i slijede batir i dalale. Allah, Đelešanhu, molim da vjernici svataju poruke Kur'ana i Sunneta, da se njima odazovu, da se pokore šerijatskim propisima i da se vrate iskreno Allahu Đelešanhu i njegovom dinu. Allah te barek wa ta'ala molim da srca vjernika poveže bratskom ljubavlju, da ih svi ujedini oko istine, da ih sve vrati Kur'anu i sunnetu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allah te barek wa ta'ala molim da nas učini predvodnicima drugih u dobročinstvu, a da nas sačuva toga da nas određeni položaji povedu pa da se uzohodimo, da inak teramo, da pruzrokujemo neprijateljstvo i mržnju, već da budemo oni koji će biti muslihun, koji će biti izmiriteli i popravitelji stanja među muslimanima, vraćajući ljude istini, ali svakako kažem da popravljamo stanje, da bi, se, da bismo se vratili na istini, a ne da se <clears throat> ujedinjujemo i da se mirimo oko batile i greške. Allah je zelašanu molim da pomogne Islame muslimane širom svijeta, da pomogne džihad i muđahide, da im broj poveća, da im poda snage na snagu koju im je dao. Allah je zelašanu molim da ruka muđahida porazi svog i našeg neprijatelja. Allah je zelašanu molim da ponizi svakoga onoga koji je izašao da se bori protiv Allaha uzvišene vjere i protiv muslimana, magde oni bili na zemljinoj kugli. Allah, želešanuhu molim da nas iskoristi prije naše smrti u pomoć svoj Medinu, uzvišenog te barek tada molim da nas pomogne do ostatku života na ovom svijetu, budemo njegovi pokorni robovi, da mu se potpuno predamo i pokorimo i da dosljedno slijedimo Kur'an i sunet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, voleći one koji robuju Allahu Đelešanuhu i mrzeći i odličujući se toni koji odbiju pokornost Allahu te barek wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allah Đelešanuhu molim da nas ne usmrti osim na riječima La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i da nas proživi na budućem svijetu u društvu najboljih njegovih robova. Amin. شفيعنا لجنة خالدة جزاء المؤمنين جزاء المؤمنين قرآننا جاء به وحي السماء ليهدي الحائرين شفيعنا لجنة خالدة جزاء المؤمنين ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو وتعلو وللدين حمانا ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو وتعلو وللدين حمانا عريننا قد أضحى يحكي قصة عن عهد الفاتحين عن عهد الفاتحين وسيفنا قد بات يرعب العدا بذل الطامعين بذل الطامعين عريننا قد أضحى يحكي قصة عن عهد الفاتحين وسيفنا قد بات يرعب العدا بذل الطامعين قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي Ostaje samo put vjernika. هبت الرياح العاصفة هبت الرياح العاصفة هبت الرياح العاصفة على الحياة القاطفة هبت الرياح العاصفة على الأيادي الخاطفة واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة واقتلعت جذورها مع السيول الإيمان هيا نرفع القرآن هديا إخوة الإيمان www.pautal.com القرآن فمن doba put vjernika. Govor onih koji se ne skrivaju reći riječ istine pred nepravednim vladarom. Ya la la ya la la ya la la ya la la ya la la Znajte, mi ne nudimo lahku zaradu, niti sigurno radno mjesto. Samo put istine, put vjernika. Isti je onaj put kojim su prolazili svi Allahovi iskreni robovi. يا عمر يا ابن أن الخطاب يا رايح للهادي كلام شغلني ملا كل فؤادي Posjetite nas na www.stazomislama.com ادخل من باب السلام بتأدب واحترام ادخل من باب السلام بتأدب واحترام سلم على طه التهامي وصاحبيه ودعيني ودعيني وديلي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم وديلي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم انظر للكعبة محلاها نور وجلال يغشاها انظر محلاها نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويرعاها اذكرني أمامها وادعيلي وادعيلي وادعيلي Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. www.pautalk.com Soba put vjernika. Soba put vjernika.